Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Səqələyin hədisi ilə əlaqəli silsilə dərslərimizdən 7-ci dərsdir. Və keçən dərsdə mən Şiyə məzhəbinin yaranma mərhələlərindən və bu məzhəbin ortaya çıxmasına səbəb olan bəzi tarixi faktlardan və şəxsiyyətlərdən danışdım. Və qeyd elədim ki, bu fikri Əlinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra onun xəlifəsi və Allah tərəfindən seçilmiş xəlifəsi olması fikrini ortaya atan və sahabələrə söyməyi və s. batil fikirləri ortaya atan ilk şəxs əsli yahudi olan Abdullah ibni Səba adlı şəxs olmuşdu. Və onu da qeyd edeyim ki, bugünkü şiə alimlərinin əksəriyyəti Abdullah ibn Səbanın varlığını inkar etməyə çalışırlar. Və keçən dərsdə mən bu barədə ətraflı məlumat verdim. Və bu barədə onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə İbn Səba haqqda və səbailik haqqında danışan, yazan ən qədim şiə kitabı Abdullah Ən-Naşi Əl-Əkbərinin Məsailul İmamiyyə adlı kitabıdır. Və bu Məsailul İmamiyyə kitabında 22-ci və 23-cü səhifələrdə Abdullah ibn Muhammed Ən-Naşi Əl-Əkbər Abdullah ibn Səba və Səbail barədə danışır. Və bu müəllif hicrətin 293-cü ilində Misirdə vəfat eləmişdi. Və səbailik haqqında ilk yazan şiə kitablarından birisidir. Bu bir faktdır. Həmçinin Said İbni Abdullah Əl-Qummi bu alim şiə məzhəbinin 11-ci imamı sayılan Həsən Əl-Əskərinin dostlarından olub. Yəni, Səid ibn Abdullah Əl-Qummi e, Şiyə məhzəbinin ən böyük alimlərindən olan Şeyx Saduqun İkmalüddin və Təmamun Ni'mə adlı kitabında 425 və 435-ci səhifələrəcən bu 10 səhifədə Şeyx Saduqun dediyi kimi Said İbni Abdullah Əl-Qummi adlı bu alim Şiə məzhəbinin 11-ci imamı olan İmam Həsən Əl-Əskərinin dostlarından olub. Və bu alimin Əl-Məqalət Vəl-Firaq adlı kitabı var. Hansı ki, bu kitab Şiə məzhəbinin ən qədim kitablarından sayılır. Və bu kitabın müəllifi də Şiə məzhəbinin ən doğrucu, ən etibarlı, ən güvənilir ravilərindən və şəxsiyyətlərindən sayılır. Həmin bu kitabda Əl-Məqalət vəl-Firaq kitabında Əl-Qummi səhifə ondan ta ki səhifə 21-əcən Abdullah ibn Səba haqqında və Səbailik haqqında geniş məlumat verir. Həmçinin Növbəxtidə Firaq Uşya kitabında 19-cu səhifədən 23-cü səhifəyəcən baxmaq olar. Həmin kitabda Abdullah ibn Səbanın həqiqiliyini isbat edir. Həmçinin qeyd eləmək olar Şiyə məzhəbinin ən güclü və ən etibarlı rical kitabı olan Ricalül Kəşşini və Kəşşi özünün Ər-Rical kitabında 100-cü səhifədən 110-cu səhifəyəcən təxmini bu səhifələrdə Abdullah ibn Səbanın varlığı və mövcudluğu haqqında çox sayda rəvatlər gətirir. Birbaşa əimmədən, yəni imamların özlərindən. Hətta müasir görkəmli şiə alimi Məmqani Tənqihul Məqal adlı kitabında ikinci cilddə 84-cü səhifədə bu barədə danışır. Və xülasə Abdullah ibn Səbanın varlığı bir həqiqətdir. Və bunu isbat edən şiə kitabları həddindən artıq çoxdur. Və vacib olan budur ki, ümumiyyətlə bilinməsi lazım olan məsələlərdən biri budur ki, şiəlik daha sonra ortaya çıxmış bir firqədir. Hətta şiələrin özlərinin etiraf etdiyi kimi, ilk dövrdə şiəlik fikirlərini yalnız və yalnız küfə əhli qəbul edirdi. Və küfə əhlindən başqa heç kəs bu fikirləri qəbul etmirdi. Məsələn, bu barədə Allamə məclisinin Biharul Ənvar kitabına 100-cü cild 259-cu səhifəyə müraciət edə bilərsiniz. Və qeyd etmək lazımdır ki, şiyəliyin indiki şəkli ilk dövr şiyələr tərəfindən qəbul edilmirdi. Məsələn, sahabələri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xanımlarını söymək, onları kafir saymaq, imamiyyə əqidəsini və imamları qəbul etməyənləri kafir saymaq və bu cür bənzəri fikirlər bizim zamanımızda yaşayan şiəlik məzhəbinin üzərində durduğu əsas etiqadi məsələlərdir. Halbuki ilk dövr şiələri bu fikirləri ifrat fikirlər sayırdılar və rədd edirdilər. Hətta müasir dövrdə rical elmində, hədis elmində ən güclü şiyə alimi sayılan Əl-Məmqani özü bunu etiraf edir və deyir ki, Tənqihul Məqal kitabında 3-cü cild 23-cü səhifədə deyir ki, bizim indiki şiyəlik məzhəbinin zəruriyyətlərindən, indiki şiyəlik məzhəbinin etiqadından, təməlindən saydığımız görüşləri, fikirləri ilk dövr alimlərimiz quluf, yəni həddi aşmış batil fikirlər və eytiqadlar sayırdılar. Və bununla ən etibarlı kəsləri ittiham edirdilər. Hansı ki, bu fikirləri indiki şiyələr qəbul edirlər. Yəni, xulasa şiyəliyin indiki şəkli yalan və uydurmalar üzərində qurulmuş bir məzhəbdir. Və zaman ötdükcə azğın kəslər fasik fikirlər uydurmuş və bunları insanlara imamların adından rəvat etmişlər. Şiə kitablarını araşdıran kəs mütləq və mütləq görəcəkdir ki, elə imamların özləri şiə dininin kökünü təşkil edən xəbərləri, hədisləri rəvayət edən şiə ravilərini tənqid etmiş, onları lənətləmiş və imamların özləri bu raviləri yalanda ittiham etmişlər. Lakin, lakin, indiki şiə alimləri bunu təqiyyə bəhanəsi ilə izah etməyə çalışırlar. Yəni, güya bu imamlar həmin şəxslər haqda bu sözləri deyərkən bunu təqiyyə ilə deyiblər. Əgər şiyələr, şiyə dinin uydurmuş, həmin şəxslər haqqında öz imamlarının sözlərini qəbul etsələr, o zaman şiyəlik dinini tərk edib əhlüsünnə vəl cəmanın yolunu tutmağa məcbur olacaqlar. Hətta müasir şiə alimlərindən Muhammed Riza Əl-Müzəffər İmam-ı Saduq adlı kitabında səhifə 178-də deyir ki, belə böyük şəxsiyyətlərin pislənməsi necə doğru ola bilər? Yəni, şiə kitablarında, şiə ricallarında, şiənin tarix kitablarında imamlar tərəfindən ki, şiə məzhəbinin rafiləri pislənilib, yalanda ittiham edilib, lənətlənib, Muhammed Rıza Əl-Müzəffər deyir ki, bu cür böyük şəxsiyyətlərin, yəni şiə məzhəbinin ravilərinin imamlar tərəfindən pislənməsi necə doğru ola bilər? Məgər məhz onların, yəni bu ravilərin rəvayət etdikləri dəlillər üzərində bizim məzhəbimiz qurulmayıbmı? Muhammed Rıza Əl-Müzəffər deyir. Biz də deyirik ki, bəli, doğrudur. Bəli, şiyəliyin etiqat etdiyi din elə həmin imamların lənətlədiyi, yalanda ittiham etdiyi kəslərin yalan rəvayətləri üzərində qurulmuşdur. Və Allaha həmd olsun ki, Allah həmin şəxsləri elə şiyələrin öz kitablarında, elə öz imamlarının dili ilə öz imamlarının sözləri ilə ifşa etmişdi. Və Allah bununla onlara haqqı göstərmişdi ki, onlar üçün haqq yolunu tapmaq və haqq yolunda getmək daha asan olsun. Lakin görürsən ki, bugün şiə məzhəbinin davamçıları bu həqiqətləri bilsələr belə, qulaq ardına vurur və öz inatkarlığında davam edirlər. Və sonra zaman keçdikcə imamların adından uydurulmuş bu yalan dolu rəvayətlər üzərində şiyələr başladılar özlərinin imamiyyə etiqadını qurmağa. Və lakin qeyd etmək lazımdır ki, belə bir etiqad daha sonradan ortaya çıxmış bir etiqaddır. Yəni ilk şiyələr bu görüşlərdən, 12 imam etiqadından tamamilə xəbərsiz olublar. Və xəbərsiz olmasaydılar, şiə məzhəbləri özləri imamların sayı barəsində nə qədər ixtilaflar ediblər. Və bu barədə növbəti dərslərimizdə geniş məlumat verəcəm. Və bəzi tədqiqat əhlinə görə belə bir etiqadı ilk olaraq ortaya atan Muhammed İbni Ali İbni Numandır. Muhammed İbni Ali İbni Numan hicrətin 160-cı ilində vəfat eləmişdi. Hansı ki, ləqəbi Şeytanu Taq idi və şiyələr onu Mü'minu Taq adlandırır. Və bir çox zəlalət fikirlərini yayan şəxs olub bu. Muhammed ibn Ali ibn Numan və şeytaniyyə və ya nuqmaniyyə firqəsinin qurucusu sayılır və ilk şiyə firqələrindəndir. Bu barədə Ricalul Kəşşiyə səhifə 185 Ricalun Nəcaşi səhifə 249 Növbəxtinin Firaqu Şiyə səhifə 78 və s. şiə kitablarına müraciət edə bilərsiniz. Və ilk dəfə bu imamiyyə etiqadını ortaya çıxaran bu şəxs olub. Şeytanu Taq. Və hətta Kəşşi özünün məşhur Rical kitabında rəvayət edir ki, Zeyd ibn Ali Muhammed Baqirin qardaşıdır. İmam Zeynul Abidinin oğlu. Həm müctəhid idi, həm də mücahid. Zeyd ibn Ali eşidir ki, Muhammed ibn Ali ibn Numan, yəni bu şeytan uttaq, belə bir fikir yaymağa başlayıb. İmamiyyə fikrini. Və Zeyd şeytan taqın arxasınca bir adam göndərir və onu öz yanına çağırtdırır. Və sonra Zeyd ona müraciət edərək soruşur. Deyir ki, mənə çatdırdılar ki, sən Muhammədin ailəsində, yəni əhl-i beytində itayət edilməsi fərz olan, vacib olan imamların olduğunu iddia edirsən. Şeytanu Taq da deyir ki, bəli, sənin atan, yəni Əli İbni Hüseyin, yəni İmam Zeynul Abidin həmin imamlardan biridir. İmam Zeyd də rahimehullah deyir ki, axı bu necə ola bilər? Mən uşaq olarkən atam məni yedizdirərdi. Ağzıma yemək tikəsini qoyarkən tikənin isti olduğunu görüb onu əli ilə soydardı. Sənin iftirandan belə çıxır ki, o isti yemək tikəsinə görə mənə ürəyi yanırdı, lakin cəhənnəm atəşindən mənə yazığı gəlməyib. Bunu Kəşfi Rizalında 186-cı səhifədə rəvat edir. Yəni İmam Zeyd Rahmahullah deyir ki, sən elə bir etiqaddan danışırsan ki, hansı ki atam mən uşaq olanda yemək mənim ağzımı yandırmasın deyə yemək tikəsini özü əli ilə soydar, sonra öz əli ilə onu mənim ağzıma qoyardı. Və deyirsən, elə bir şey iddia edirsən ki, onda elə çıxır ki, sənin sözündən. Atam bu etiqadı, imamiyyə etiqadını öz oğluna, yəni mən Zeydə bildirməyib. Məni bu cür bir həqiqətdən uzaq tutub. Belə bir həqiqəti məndən gizləyib. Və uşaq ikən mənim ağzımın yanmasını istəməyən atam bu etiqaddan uzaq olub da cəhənnəmdə mənim bütün bədənimin yanmasını mı istəyər? Və əslində Zeydin sözü Çox hikmətlidir və çox yerində deyilmiş bir sözdür. Və bunu məşhur şiə alimi Kəşşi öz ricalında rəvat etmişdir. Həmçinin Kuleynidə Usulü Kafidə birinci cilddə 174-cü səhifədə buna oxşar bir rəvayəti qeyd edilir. Həmin rəvayətdə deyilir ki, Zeyd ibn Ali Abu Caferə dedi, Ey Abu Cafer, atamla birlikdə masa qarşısında oturardıq. Mənə yağlı tikə yedizdirərdi və isti tikələri soyuyana qədər soyudardı. Çünki mənə ürəyi yanırdı. İstəmirdi ki, ağzım yansın. Necə olur ki, cəhənnəm atəşindən mənə ürəyi yanmamışdır? Necə olur ki, cəhənnəm atəşindən mənə ürək yanmamışdı və sənə öyrətdiyi dini mənə öyrətməmişdi. Şeytanu Taq da ona belə cavab verir ki, ey Zeyd, sənə fəda olum. Cəhənnəm atəşinə görə sənə ürəyi yandığı üçün bunu sənə xəbər verməmişdi. Çünki qəbul etməyərək cəhənnəmə daxil olacağından qorxmuşdu. Yəni şeytan Taq deyir ki, atan Zeynul Abidin sənə öyrətmədiyi imamiyyə əqidəsini bəli, mənə öyrətmişdi. Və bütün bunlardan sonra bunları dinləyən və bu həqiqətləri öz kitablarından oxuyan şiyələrdə necə belə bir sual ortaya çıxmasın? Necə ola bilər ki, İmam Əli Zeynul Abidin öz doğma oğlu Zeyd ibn Əliyə iddia olunan bu imamlıq etiqadını öyrətməmişdi. Bu necə ola bilər? Və şübhəsiz ki, bu etiqad sonradan ortaya çıxmış, bəzi şəxslər tərəfindən sonradan ortaya atılmış batil etiqadlardan biridir. Və Sonra zaman keçdikcə Şiə məzhəbinin etiqadına dair, Şiə məzhəbinin fikrinə dair bəzi kitablar yazılmağa başladı. Kitabul Kafi, Nəhcül Bəlağa, Mən la yahdurul fəqih, İstibsar, Vəsaul Şiə və sair kitablar. Və bu kitablar barədə, bu kitabların müəllifləri barədə növbəti dərslərdə geniş məlumat verəcəm. Və bu məlumatlar ilə kifayətlənmək istəyirəm və mənə elə gəlir ki, bu qısa məlumatlar Şiə məzhəbinin ortaya çıxmasında səbəbkar olan Abdullah ibn Səba kimi, şeytan-ı taq kimi bəzi şəxslərin tanınmasında köməklik edəcək.